Եթերում Արավանյանի դիտակետ հաղորդաշարն է։ Եթերում դիտակետն է ձեզ հետ հաղորդաշարի հեղինակ Արավանյանը։ Այս անգամ մեզ ուսող օրախնդիր հարցերի մասին հերավար տարբերակով զրուցելու են քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի հետ։ Պարոն Գրիգորյան, շնորհակալ եմ մեր ծրագրին մասնակցելու պատրաստակամության համար եւ բնական է, որ իմ առաջին հարցը վերաբերում է այսօր ավարտվող մարտ ամսին մեր հայրենիքում արկա իրողություններին, ադրբեջանական ագրեսիայի նոր դրսևորմանը, որքանով էր սпасելի մեր տարածք ներխուժումը, երբ այն գտնվում է ռուսական խաղապահ զորակազմի պատասխանատվության գոտում։ Բարև ձեզ, ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Կարծում եմ բավականին կանխատեսելի է, առնվազն ես մի քանի հոդված այդ թեմայով գրել էի մարտի սկզբին, ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկի պահից սկսած հենց սկսել էր սրել իր իրավիճակը առաջնագծում։ Տեսել էինք, թե ինչպիսի գործողություններ են իրականացնում Խրամորդ գյուղի մոտակայքում, երբ փորձում էին ահաբեկել բնակիչներին եւ օրդորել նրանց լքել իրենց տարածքները հետագայում փոխհրաձգության փուլն էր սկսվել մարտի 8-ի կողմերը, եթե չեմ սխալվում, կիրառվել են ականանետեր, հետո գազի այդ խողովակաշարի հետ կապված ճգնաժամը սկսվեց եւ Արցախի բնակչությունը զրկվեց գազից մոտ 20 օրով, այսինքն ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը ամեն ինչ տանում է ավելի ավելի լուրջ էսկալացիայի։ Եվ այդ էսկալացիան տեղի ունեցավ մարտի 24-ին, երբ Փարուխ գյուղում հաստորեն նաեւ ռուս խաղապահների բաց թողման արդյունքում ադրբեջանցիները կարողացան առաջ խաղացում գրանցել, օկուպացնել գյուղը, ինչպես նաեւ առաջանալ կարագլուխ տեղանքի ուղությամբ։ Կարծում եմ ռուս խաղապահ առաքելության մասին երբ խոսում ենք, պետք է հասկանալ, որ նրանք այս տեսակի այս մասշտաբի էսկալացիաները զսպելու կամ կանխելու լուրջ գործիքակազմ չունեն։ Մաքսիմում ինչ նրանցից կարելի է ակնկալել, դա այն է, որ այս տեսակի էսկալացիաները չվերածվեն ավելի մեծ լայնածավալ պատերազմի, ինչը իրականում հիմա էլ այդ հարցի շուրջ էլ իրականում հստակություն գոյություն չունի։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանն օգտվում է աշխարհակաղակական ներկա իրավիճակից Պատերազմ Ուկրաինայում խորացող արժակատում Արեմուտքի եւ Ռուսաստանի միջև այդ առումով մենք շահագրգռված ենք խնդրի հնարավորինս արագ հանգուցալուծմամբ, Ձեր տեսանկյունից ինչպիսին է խնդրի լուծման եւ պատերազմի ավարտի մեզ համար ընդունելի լավագույն տարբերակը։ Ինքնին պատերազմի մեկնարկը դա մեծ աղետ է Հայաստանի եւ Արցախի համար եւ անկախ այդ պատերազմի արդյունքներից աշխարհը եւ մեր տարածաշրջանը այլևս նախկինը չի լինելու։ Լուրջ խնդիրներ են առաջանալու Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների ինչպես նաեւ Վարեմության այլ տերությունների համագործակցության հարցում մեր տարածաշրջանում։ Կարծում եմ այդ փոխգործակցությունը, որը գոյություն ուներ ինչ որ մակարդակով միջև պատերազմը այս փուլում վերածվելու է դիմակայության, եւ մեզ համար չափազանց կարեւոր է, որ เป զի կարողանանք առնվազն մեր ձևաչափում Ղարաբաղյան համատեքստում անել ամեն ինչ, որ เป զի դիմակայություն գոյություն չունենա։ Ինչպես եւացիորեն նշեցիք, մեր շահից է բխում, որ เป զի շատ արագ ավարտվի պատերազմը Ուկրաինայում։ Չեմ կարծում, թե արժե քննարկել տարբերակները իրադարձությունների զարգացման սցենարները մենք պարզապես պետք է հուսանք, որ այն կավարտվի անկախ թե ինչ արդյունքներով, ում օգտին եւ այլն։ Գախնիկ չէ որ Ուկրաինայից հնչում են կոչեր մեր տարածաշրջանում Ռուսաստանի դեմ երկրորդ ճակատ բացելու մասին։ Բրիտանական պաշտպանության նախարարության ներկայացուցի Բաքու այցելությունը շատերի կողմից նույնպես դիտարկում է այդ համատեքստում, որքանով է ռեալ արտաքին միջամտության գործոնը նոր պատերազմի հնարավոր բռնկման հարցում։ Այո, Մեծ Բրիտանիայի դիքորոշումը մեր հակամարտության հարցում միանշանակ չէր դեռևս Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում եւ տարիներին։ Կար հստակ ինֆորմացիա, որ բրիտանացիները ակտիվ կապերի մեջ էին գտնում ինչպես Թուրքիայի, այնպես էլ Ադրբեջանի հետ այդ փուլում եւ նրանց համար Թուրքիան կարևորագույն գործընկեր է մեր տարածաշրջանում, հարավային Կովկասում, ինչպես նաև կենտրոնական Ասիայում ազդեցություն ունենալու համար, իսկ վերջին ամիսներին եւ գուցե 1 տարվա ընթացքում կարծես թե ձևավորում են նույնիսկ նոր առանցք Մեծ Բրիտանիա, Թուրքիա, Ադրբեջան եւ այդ առումով պատահական չէ, որ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարը այց է կատարում Բաքու։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ ռազմաճակատին կամ ֆրոնտին, կարծում եմ մի քիչ չափազանցեցված են այդ գնահատականները։ Ադրբեջանը Ռուսաստանի հետ ճունի այն հարաբերությունների բնույթը, որ เป զի ռազմաճակատ բացի վերջինիս դեմ։ Գիտենք, որ ուկրաինական պատերազմի նախորդին համագործակցության, դաշնակցային համագործակցության վերաբերյալ պայմանագիր է ստորագրվել Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև եւ դրանով կարծես թե ամեն ինչ ասված է։ Պարզ է որ ադրբեջանցիները օգտագործում են ուկրաինական ճգնաժամը Ռուսաստանի զբաղվածությունը որ เป զի որոշակի ձեռբերումներ, դիվիդենդներ ունենան Ղարաբաղյան հատվածում առաջնագծի, սակայն ակնկալել, որ Ադրբեջանը ներքաշվելու է կամ ներգրավելու է լուրջ հակա ռուսական գործողությունների մեջ, խոսքը ավելի լուրջ մասշտաբի գործողությունների մասին է, կարծում եմ չարժե։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Բրյուսելում ապրիլի 6-ին նախատեսված է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի Համատեղ հանդիպումը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Ինչ կարելի է սպասել այդ հանդիպումից։ Կարծում եմ այդ հանդիպման ընթացքում շեշտը դրվելու է ապաշրջափակման գործընթացի վրա։ Գիտենք, որ նախորդ հանդիպման ընթացքում, որը եւս տեղի ունեցել Բրյուսելում ու եւս Շարլ Միշելի միջնորդությամբ, համաձայնության էին հասել կողմերը երկաթգծի շահագործման հետ կապված, նո առնվազն այդ մասին հայտարարվել է, թե ինչքան են, ինչքան առարկայական է այդ համաձայնությունը, բարձր դառնալ ապագայում։ Այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստի ընթացքում նշեց, որ Հայաստանը Ադրբեջանից գրավոր երաշխիքներ է ուզելու երկաթգծի վերագործարկման հետ կապված, որ เป զի այնպես չստացի, որ Հայաստանը ներդրումներ է անում այդ երկաթգծի վերականգնման ուղղությամբ, իսկ արդյունքում Ադրբեջանը չի համաձայնում այն վերագործարկել։ Անշուշտ խոսակցություն է լինելու նաև վերջին փուլի այս ծրացման վերաբերյալ։ Քննարկվելու են նաև խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ այսպես կոչված ադրբեջանական եւ հայկական մոտեցումները, ինչպես գիտենք, Ադրբեջանը ներկայացրել է 5 կետից բաղկացած իր առաջարկների փաթեթը Հայաստանի եւ դրանից օրեր հետո հրապարակել այն։ Այդ առաջարկների փաթեթի մեջ մեջ մեծ հաշվով առաջ է տարվում Ադրբեջանի հետ պատերազմյան այն խոսույթը, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը ավարտված է, գոյություն ունի Լեռնային Ղարաբաղ նույնիսկ որպես վարչատարածքային միավոր, այսինքն որևէ առընչություն չուներ այդ փաստաթուղթը Ղարաբաղյան հակամարտության հետ։ Գիտենք, որ Հայաստանը մեծ հաշվով դե ֆակտո մերժել էր այդ առաջարկները եւ ներկայացրել կամ հավելումներ արել այդ առաջարկներին։ Այսօր Փաշինյանը նշեց, որ այդ հավելումներով առաջարկները ուղարկվել էր Ադրբեջանին ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներից մեկի միջոցով, եւ այդ առաջարկների իմաստը այն էր, որ դժվար է խոսել խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ, երբ այդ փաստաթղթի նախագծում որևէ խոսք չկա Լեռնային Ղարաբաղի կամ Ղարաբաղյան հակամարտության առանցքային հարցերի մասին, Արցախահայության իրավունքների մասին, Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխիքների եւ այլն։ Այդ առումով կարծում եմ եւս մեկ հույս մեծ հույսեր չպետք է ունենալ, որ Բրյուսելում ինչ որ հաստատուղթ կստորագրվի խոսքը խաղաղության պայմանագրի մասին է կամ նշանակալի քայլեր կկատարվեն այդ ուղղությամբ հիմնական արդյունքը կարծում եմ կարող է գրանցվել կամ առաջընթաց կարող է գրանցվել ապաշրջափակման շուրջ տեղի ունեցող այդ բանակցություններում։ Եվս մեկ հարց բանակցային թեմայով նախկինում արեմուտ Ռուսաստան բարդ հարաբերությունների պայմաններում էլ նրանց հաջողված համատեղ ձեռնարկումների շարքին կարելի է դասել ԵԱԿ Մինսկի խումբը։ Չնայած կարգավորման արդյունքի բացակայությանը այդ ձևաչափով հնարավոր է եղել կազմակերպել բանակցային գործընթաց, Հիմա շատ է խոսում արկա միջազգային անվտանգային համակարգերի փլուզման մասին, ինչ կարելի է կանխատեսել Մինսկի խմբի կենսունակության առումով։ Իրականում, ինչպես գիտենք, Մինսկի խմբի շուրջ իրավիճակը բավականին բարդ էր դեռևս մինչև ռուս-ուկրաինական պատերազմը։ Ադրբեջանը հրաժարվում էր այդ ձևաչափի ներքո որևէ բանակցություններ անցկացնել եւ որոշ դեպքերում նույնիսկ բացեի բաց ծաղրում էր Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներին։ Իրավիճակը ավելի բարդացավ ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկով, երբ արևմուտքը հավաքական արևմուտքը սկսեց Ռուսաստանի նկատմամբ վարել տոտալ մեկուսացման քաղաքականություն։ Այդ պարագայում իհարկե բավականին դժվար է պատկերացնել Ռուսաստանի Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի փոխգործակցությունը Մինսկի խմբի շրջանակներում կարծում եմ ավելի հավանական է, որ գոյություն կունենան զուգահեռ ռուսական ու արևմտյան ձևաչափեր։ Վերջին փուլում տեսնում ենք, որ ակտիվացել է Եվրամիությունը, եւ ավելի հավանական է, որ Եվրամիությունը իր առանձին միջնորդական առաքելությունը կիրականացնի, միգուցե Ֆրանսիան միանա նաեւ Եվրամիությանը այդ հարցում, իսկ Ռուսաստանը կշարունակի իր միջնորդական գործունեությունը գոյություն ունեցող ձևաչափերում, ապաշրջափակում, դելիմիտացիա, դեմարկացիա եւ այլն։ Սակայն վերջին շրջանի հայտարարությունները իրականում մի փոքր լավատեսություն են ներշնչում։ Տեսանք, որ Փարուխի հատվածում ադրբեջանական էսկալացիայի էսկալացիայից հետո մեծ հաշվով միանման հայտարարություններ տարածեցին թե Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան, թե Ռուսաստանը։ Դա լավատեսություն է ներշնչում այն առումով, որ չնայած աշխարհի գրեթե բոլոր այլ մասերում Ռուսաստանն ու Արևմուտքը աննախադեպ դիմակայության փուլում են գտնվում, սակայն Ղարաբաղյան համատեքստում այնուամենայնիվ ինչ որ հարցերով համակարծիք են։ Կարևոր է նաև պետդեպարտամենտի մամուլի խոսնակի տեղակալ Ջալինա Պորտերի պատասխանը հարցերից մեկին, երբ նրան հարցրեցին, թե արդյոք Միացյալ Նահանգները պատրաստ է շարունակել համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ Մինսկի խմբի շրջանակներում, այս հարցի հետ մեկ այլ հարց էլ էր հնչեցվել։ Նա պատասխանել է երկրորդ հարցին, սակայն երկրորդ առաջի հարցը անպատասխան էր թողել, այսինքն կար հավանականությամբ որ նա կարող էր բացասական պատասխան տալ այդ հարցին, այս դեպքում հարցին չպատասխանելը որոշակի հույսեր են ներշնչում, բայց ընդհանուր առմամբ չեմ կարծում, թե իրական հնարավորություններ կան Մինսկի խմբի ձևաչափում ակտիվ բանակցային գործընթացի վերականգնման համար։ Կարծում եմ Ուկրաինական ռուս-ուկրաինական պատերազմի ավարտից հետո այլ ձևաչափեր են ավելի ակտիվ լինելու։ Վերջին իրողությունները վկայում են այն մասին, որ մենք լրջագույն խնդիրներ ունենք տեղեկատվական ճակատում։ Կա խնդիր մեր բնակչությանը նման իրավիճակներում արագ, հստակ, կշռադատված տեղեկատվություն հասցնելու հարցում մյուս կողմից հայկական որոշ լրատվամիջոցների էջերն ու սոցցանցերի հայկական տիրույթը ճշնամու համար անհրաժեշտ տեղեկատվության հսկայական աղբյուր են։ Ձեր տեսանկյունի ժամանակը չէ արդյոք ավելի լուրջ վերաբերվելու տեղեկատվական պատերազմի օրենքներին։ Ավելի լուրջ արժե վերաբերվել, սակայն լուծումները պետք է քննել ոչ թե համանախապակումների եւ տարբեր բաներ արգելելու դաշտում, այլ ավելի գրագետ քաղաքականություն վարել հենց պետական մակարդակով Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ընթացքում եւ դրա ավարտից հետո գիտենք, որ հասարակության վստահությունը պետական տարբեր մարմինների նկատմամբ զգալիորեն նվազել է խոսքը ինչպես Հայաստանի Հանրապետության, այնպես էլ Արցախի Հանրապետության պետական մարմինների մասին է պետք է ջանքեր գործադրել, որպեսզի այդ վստահությունը վերականգնվի, որպեսզի մարդիկ պատերազմի ռազմական գործողությունների կամ էսկալացիայի այլ տեսակների ընթացքում վստահելի ինֆորմացիայի աղբյուր համարեն հենց պետական աղբյուրները եւ այլ ընտրանքային ինչ որ աղբյուրներ չփնտրեն եւ եւ այդ այդ տեսակի ցածր մակարդակի լրատվամիջոցների մանիպուլյացիաները պարզապես անարդյունք լինեն իհարկե պետք է նաև աշխատանք կատարել, կատարել բնակչության հետ կրթական տարբեր ծրագրերի միջոցով, մեդիագրագիտության բարձրացման միջոցով, Դա բավականին բարդ եւ երկար գործընթաց է, սակայն իրականում այլ լուծումներ գոյություն չունեն, որովհետեւ սահմանափակումների դեպքում միևնույն է, մեր տեղեկատվական դարում միշտ էլ գտնվելու են մարդիկ կամ ուժեր, որոնք կարողանալու են իրենց համար նախընտրելի ինֆորմացիոն մանիպուլյացիաները տեղ հասցնել բնակչությանը։ Դիտակետի հերթական թողարկում մոտեցավ ավարտին, հիշեցնեմ, որ այս ծրագրին Երևանից հեռավար տարբերակով մասնակցում է Ստեփանակերտցի քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, միշտ նոր հանդիպում եթերում։